ka o kabataan, maglingkod ka sa bayan. Panahon ng imulat ang dikit mong isipan at makiisa ka sa masa upang ipagtagumpay ang lumkatirang ating bayan, makamna ng kalayaan. Huwag kang tumigil o oh kabataan, ang demokrasya ay ipaglaban Huwag mong naisin ika'y mabuhay Kung ang kalaya ay pangarap lamang At sa paglaban gawing sandigan Lakas ng masa sa himagsikan Iyong asaang sa kinabukasan Ang laya ay ating makakamtan At sa paglaban gawing sandigan Lakas ng masa sa himagsikan Iyong asahan sa kinabukasan Ang laya ay ating makakamtan